Poemoi de Brasilae ge esperantistoi. In mes lerneioi, la lernantoi ricevas informoin pri la literaturo, inclusive de poesio, de la ge patra lingvo, cae ebla ancao de lernata fremd Sed, kiel ocasas con aliae lernfacoi, ne ciui lerneianoi shatas literaturon, same kiel multae ne shatas matematicon, au historion cotopo. Ciam oni volas lerni cae studi fremdain lingvoin in la universitatoi, oni necese, au almeno ordinare, devas studi la literaturon de tiui lingvoi, ec se oni intensas preni profession mal proximam de literaturo. Do, ciam mi studis la anglan ca la franzan, mi ancao studis iliaen literaturoen. In la franza literaturu mi interessigis pli pri malnovae verkistoi gis la decnaua e arcento, exemple mi chates Baudelaire, vidu mian articolon de la unua de novembro de 2016, sed in la angla, pro influo de professoro, pli pri la verkistoi de la dudeca e arcento vidu mian articolon de la dec oca de octobre du mil dexes pri Kenneth White. Post ciam mi alvenis al Brasilo, mia vivo prenis alian directon, principe, char mi besonis labori multe por subteni mian familion, cae mi malproximigis de la literaturo. Nun, dedicinte min al Esperanto, mi iomete revenis alla poesia campo ne kiel autoro, sed kiel leganto. Char kelkai Brazila e gesperantistoi publicigas au disconigas sian poemon in la interreto. Minest sias kiom ili estas, sed mi konas tri. Civi tri havas blogon, in kiwi oni povas legi ilien poemoin, cae kelk foie prosagetoin. Serciante in Google pri aliae brasilae geesperantistoi, qui verkis poemoin, mi vidis in la Wikipedia articolo Nuna Esperanto Movado in Brasilo, la nomoin de quelcae elstarae verkistoi, poetoi cae traducistoi. Sed nur tre malmultae shainas esti scribintae poemoin, inter ili cefe Geraldo Matos. Pri li vidu la concernan articolon en la Esperanta Wikipedio. Kiui estas la tri geesperantistoj kiui diskonigas siajn poemoin en siaj blogoi. Uno el ili estas nia cara kunlaboranto en la Esperanta Redradio, Paolo Sergio Viana. Cetere, nur nun mi exciis, in la Wikipedia articolo Brasila literaturo en Esperanto, kiom da romanoi, racontoi cae poemoi li traducis in esperanton. Alia estas la poetino Nazare, au Maria Nazare, la roca. Ciare estes publicigita sia libro Birda Grundo, consistanta el du lingvae poemoi. La tria estas Paolo Nascentis quancam vi mem povas legi iliaen poemoin in iliae blogoi, mi presentas citie po uno au du de ili. Evidente estus pli bone se la autoroi declamus siaen poemoin. Paulo Sergio Viana Matinigio Vecigio antau la tagigio. Iru vidi la unuan sun radion. Lasu qui via pupilo malfermigio suprisita della origina lumo. La helo, lumas treme folioi de abusto, petaloi la rosso, birdoi pafasagoin, la aero pulsas. Vividas la nascidion de la mondo, qui el feton la unuan pluvum de la sezono, pupon ranidon, unuan crion, sed ne criu silentu solene anto tio sceno qui un vi privilegie ce estas vi ne plu vidos egalan matenigion gi estas unica attentu spiru profunde nazare la roca somere sostrandas DUO nudai corpoi che ludanta infanoi Ien glor al vivo de provisorai anonimuloi. Poesio ci estas, cae plagio shainigas homaranan egaletson. Tago del negra conscienzo. Imite al Nietzsche malhumanas, tro malhumanas, sclaviganta homo, ec del prahistoriae tempoe de la crud frenesa homaro. Nin hontiga sclavig cae gi Brasilon fratan humiligas. Ciu compensas pardon peti? Paulo Nascentes Gustumado Mi giuas la nuanzon lignetse mildan del citrata poesio, quio antauas lantau gustumon liquan del vino, fructu gusta et cerisu gusta aromoi del la matin rubena lumo rugia. La deveno enfasita de servitae vortoi, sorbitae dum la roma rito de l'antogustumo, quio excitas la mildan fluidan guston de voluptoi. Pri geografia lecciono poesia, quasau faroi antauas le fluvon de l'antociso mildo plena. Nur tiam lardige droninta, ebet et sa mergidio divinit del diluvioi avidae vagantae atavismoi.